Nastavljamo dalje sa veselama o namaskom vremenu. Rekli smo da ćemo raditi sada koju? Da li dozvore da odlažati namask u vremenu u tolikom strahu da ne može klanjati niti srcem niti bilo kojim dijelom tijela? Niti srcem, niti bilo kojim dijelom tijela. Znači jednostavno je e, praktično odsutan jednostavno nije u stanju biti prisutan prilikom namaza ni u kom slučaju. U vezi s tim dva su mišljenja prvo je da nije dozvoljeno ono što smo pazite ovo se ne govori znači o tome da ne možemo klanjati namaz onako znači ako ne možemo klanjati onako možemo klanjati u strahu namaz ali tako hodajući gdje smo to govorili o tome ali ovdje se radi jednostavno nisi u stanju apsolutno da ni mozgom razmišljaš o namazu zbog tolikog pritiska ili recimo kad je borba u toku ne prestane i tako dalje jedni kažu ne nije dozvoljeno znači i, i smatraju jednostavno da e, takvo stanje ne postoji znači bilo na kakav način može se jedan rekat klanjati jedan rekat postojiti više namaza goćemo namazu u strahu doći nam posebno mesela ima i na, oko 16 načina pa čak između ostalog jedan rekat koji hodaš je znam drugi kažu u tom slučaju je dozvoljeno i to mišljenje je ispravnije ćemo zašto Zato što time se gubi svrha namaza. Ako bi u takvom stanju čovjek obavljao i kako, znači jednostavno ne može, a znamo da se čovjek ne opterećuje onim što ne može, to je šarijetsko pravilo. Drugo, preneseno je od nekih ashaba, konkretno od Enesa radijallahu anhu, da je tako postupio, prilikom osvajanja jednog grada koji se zove Tesetur ili Tister kako neki ga nazivaju kada su osvajali područje tamo Perzije i ostalog 17. hijđarske godine preneseno je vjerodostojno od njega radijallahu Anhu da je zbog zauzetosti u borbi postupio tako da je odgodio namaz. Znači, jel u redu s tim? Znači, smo završili tu meselu. Izostavio namaz. Tako? Pustio da prođe vrijeme, znači, pa je klanio kasnije nakon namaskog vremena. Ne, da nije klanio nikako. U svakom slučaju, ako dođe čovjek u takvo stanje, da jednostavno ne postoji znači, šansa da u toku namaskog vremena klanja bilo kako čak i u strahu namaz onda u tom slučaju mu je dozvoljeno da izađe namasko vrijeme i da nadoknadi namaze nakon uh, prestanka zauzetosti po redu onako kako ih izostavio Mm. Pa, čuo sam na jednom predavanju sa radim, da je Omer radijala Hanku ubio jednog kafira mušika nekog u namazu. Ne znam. Ne znam. Ma, mogu, ne znam. Hm. Znači, ono, namaz se mogu obavljati aborici čovjek. Ako je, recimo, došlo do toga da, recimo, od podne do kindije traje neka pika nešto i on se bori, a zanijetio je namaz. Može, to može. Zanima ja, kao, ne znam, ne hadis, kao, neka jedna I to je jedan način. Znači, kad dođe namaz u strahu, mi ćemo govoriti o njemu šta, kako se klanja. Znači. Sljedeća mesela. Da li nastupom namaskog vremena namaz postaje farzom ili ne? pojasnit pa ćemo pitanje. Namasko vrijeme je u podne u 12. Primjera radi. Da li kada nastupi 12 sati nama biva farz klanjati? U smislu da smo da tada taj vađi farz postaje na nas farz na svakog onog koji ispuni uslove ob, ovaj obaveznosti ili nije. Jednostavno u toku cijelog namaskog vremena imaš prostora i kad god ga obaviš, znači tada ti počinje farz, nije farz. Ili drugim rečima rečeno, tek kada izlazi namasko vrijeme, tada ga baš ono moraš obaviti. Jeste razumili razliku? Znači, da li je Odmah postaje farz. Jer, pazite, na toj meseli gradi se pitanje, recimo, ako žena dobije hajz, u toku namaskog vremena. Recimo dobije podne u 12, ona dobije u 1 sat. Da li je dužno naklanjati taj namaz? Kad se očisti? Ili nije? Na toj meseli se to gradi. Da li postaje farzom odmah čim nastupi ili postaje farzom znači, u toku tog vremena pa kad god ga klanjaš? Ako bi rekao, znači, kad god ga klanjaš, to je to vrijeme, i dužan si u toku tog vremena obaviti taj namaz, onda žena ne bila dužna naklanjati, jer imala je još vremena, desilo se šta se desilo i tačka. Ali ako kažemo vađib je, farz je čijim nastupom namaskog vremena bio farzom na sve obveznike da ga klanjaju, onda bi ga morala naklanjati. Jer je bila obavezna u to vrijeme da ga klanja, iako nije grešna ali je obavezno naklanjati. Kontate to. Znači, bitno da smo skontali, skontali meselo. Većina učenjaka smatra da je ispravno prvo mišljenje. Znači, da je biva postaje obaveza nastupom namaskog vremena. i to je bolje i sigurnije znači da čovjek ovaj, a i žena da naklanja ako je dobila kasnije ili oni koji su imali nekakav kad se očisti znači nakon hajza taj namaz koji je bio kad je dobila hajz ako ga nije klanjala u prvom vremenu neka ga naklanja poslije i gotovo dokaz im je praksa poslanika dokaz im je ajet Jalađa Lešanovu kaže Inna salata kanata lel mu'minina kitabom mawquta. Znači, namaz je propisan vjernicima u pravo vrijeme. Znači, propisan ode kitab, znači, maktub farzom propisan. Znači, čim nastupi vrijeme, ulazi u to. Znači, od tog vremena počinje farzom da bude na, na šerijatske obveznike, na vjernike. nije grešna. Mi smo rekli, postoji razlika među obavezna i grešna. Ona nije grešna što je dobila hađu jedan sat. Razumiješ me? Ali već od 12 sati bila obavezna klanjati podne. A u jedan sat desilo se nešto što je isprečao. Znači nije grešna. Ali zato što je bila obavezna, a imala je vremena tu obavezu izvršiti još do možda 3 sata, treba to naklanjati tu obavezu nakon završetka tog vremena. Kontati to ostalo nam još da govorimo o dvije stvari ovdje u namaskim vremenima a to je da govorimo kad je koje vrijeme kojeg namaza znači namaska vremena podne učenjaci su počinjali s podne namazom zbog toga što je Džibril počeo s tim namazom kada je podučavao poslanika namaskim vremenima. Znači, sjećate se, prošli put smo govorili o Džibrilovom hadisu u vezi s namaskim vremenima. Znači, došao Džibril poslanikom klanju. Počeo je s kojim namazom? E, zato je Ulema počinjala to spodno. U drugom hadisu, kada, su, kada je došla delegacija iz jednog plemena poslaniku i pitala ga o namaskim vremenima, pa je poslanik selam rekao, budite, boravite s nama, pa je prvi dan klanio u prvo vrijeme, drugi dan u zadnje vrijeme, pa je rekao namazska vremena između toga dvoga, počeo je s podne. Treći razlog, kada su ashabi pojašnjavali namazska vremena, kao što je hadis koji smo imali umdetu lakam od džabira, onaj kad je rekao, počeli su šta? spodne. Također se prenosi od tabijina i ostali, znači kao kaže Ibn Kudame kad je govorio o tome, da su počinjali s pojašnjenjem do kojeg vremena? Podne. E zato jedno od imena podne namaza u šarijetu, a ima ih tri. Koliko za podne ima imena u šarijetu? četiri, a jedno od tih imena je prvi namaz ili El Ula. Zašto je nazvana El Ula? Zato što je Džibril sa njom počeo, zato što je proces počeo i tako dalje. Koje je drugo ime podne? Al Zuhr. Riječ Zuhr izvedena je od riječi zahar što znači biti iznad lahara biti iznad, što znači da dan bude u svom krajnjem usponu negdje, na najvišoj tački. Sunce tada bude i malo kad skreni, tada se klanja podne. Hmm. Treći naziv je Al-Hajir. Hajir znači vrijeme ostavljanja. Šta znači to? Znači da u to vrijeme ljudi napuštaju sve poslove u to vrijeme, jer prevelika vrućina i dan danas u arapskom svijetu od 11 do 4 ništa ne radi. Imaju sad ovi novi moderni supermarketi, oni rade zato što imaju klimu i to, ali ovi na pijaci i to, nema nikog da radi od 11 do 4. Zašto? Zato što sunce toliko ugrije da ljudi jednostavno ponapuštaju sve poslove i odu u hladovinu. Kada nastupa namasko vrijeme? Kada sunce pređe polovinu neba, počinje podne, pa dok se sjenka nečega ne poveća za jednu dužinu. Znači kada sunce pređe polovinu neba. Znači kad sunce bude u zenitu, to je polovina neba. I kaže u lema jedno 3-4 minute do 5 kad skrene i pođe se sjenka povećavati, tada nastupa podne. Ali zašto učenjaci ne govore u 12 sati? Zato što su to razlike od vremena do vremena, od prostora do prostora i tako dalje. E, I zbog toga što to se ne mora biti tačno, ali postoji znači šarijetsko i predsjedniko univerzalni za sva mjesta i sa vremena. Pa na osnovu toga ljudi određuju sate i ostalo. Znači, tad počinje po konsenzusu. Znači, da sad ne vadimo dokaze, dovoljno je reći konsenzus, niko to ne spori. To je prvo vrijeme. A zadnje vrijeme je kada, si, kada se sjenka poveća za jednu dužinu predmeta. To je stav većine uleme, pa čak je to važeća fetva i u Hanefijskom mezhebu i stavebu Jusufa i Muhammeda. Muhammeda ibn Hasana Ešejbanije. Međutim, Ebu Hanife smatra drugačije. Ebu Hanife smatra da podne traje dok se sjenka uh, ne poveća za dvije dužine. Ali kažemo, čak su i njegova dva učenika kasnije ovaj, promijenila to mišljenje i to je znači važića fetva i u Hanefijskom, tako da možemo reći da sva četiri mezeba smatraju da podne traje šta? Do jedne dužine. Podne je sunnet i mustahab klanjati u prvom vremenu osim u jednom slučaju. A to je u velikoj vrućini. Znači, osim u jednom slučaju, to je šta? Prilikom velike vrućine. E sad onako kao nekakvu podmes elo i tako dalje stavite odgađanje podne namaza do zahlađenja. Znači ne sad do ikindije ili spajanja, nego u podnevskom vremenu, ali do zahlađenja. To je sad kao podmesela. Učenjaci su za odgađanje podne namaze zbog vrućine do zahlađenja postavili tri uslova. Prvi uslov velika vrućina. Drugi uslov da to budu vruća e, da to bude u mjestima gdje su temperature velike. I treći uslov da osoba koja odgađa podne klanja u džami i džemata. Šta to znači džamija džemata? Džamija džemata to je džamija u kojoj se obavljaju svi džemati, svi pet namaza i džuma. Znači, koja su to tri uslova? Prvo, da vrućina bude šta? Velika. Drugo, da to budu u gradovi gdje su temperature velike, znači kao što su arapsko prostoru, Afrika tamo i ta ostala mjesta gdje su temperature inače a, nenormalno velike. I treće je da osoba koja će klanjati to klanja u džami, recimo ako ćeš klanja kod kuće, Ima šta odgađati. Znači, cilj odgađanja podne da se ljudi mogu skupiti na džemat bez posebne teškoće neke. A ako nećeš već ti klanjati u džami, onda klanjaj kod kuće na vrijeme. Prvo vrijeme, jer to je osnova. Kontate to. Ima i onih koji kažu da ova dva uslova, kao što je e, džamija i ovo, ne treba, ali kažem, to je ono što Ibn Kodame spominje u Mugniju, da su to uslovi koje Lema postavila, znači, za odgađanje podnje namaze. Znači, da bude velika vrućina, da to bude u mjestima, recimo, velika vrućina, kod nas bude 38, 35, ono, velika vrućina, ali nije, nije toliko da se ne može izaći, ne ubija sunce ko što recimo pustinsko sunce ubije. Možda ste vi niste doživjeli pustinje, ali ja sam recimo bio tamo, tamo kad bude tamo kad bude vruće 38 stepeni ti prosto za eto u nas je džamija bila zid do zida znači samo nas jedan zid jer dok odeš obiđeš tamo do onoga ti si sav mokar i ne sjestiti se od ručine velike i pored toga oni ne odgađaju dok ne bude tamo 45-50 i tako dalje znači kad bude bila velika ovaj, vrućina da je uistinu nepodnošljivo možete zamisliti vrućinu i e, takvu, takvu, takav suv zrak da recimo odjeću koju opereš izneseš za 20 minuta je gotova suva samo izneseš imaš i ufatit više koliko je vrela znači to su vrućine gdje se odgaja ovo inače ko ne ispunjava ovo znači on klanja u prvom vremenu jer to je osnova kod nas nema potrebe nema potrebe kod nas sad ovdje stavite još jednu meselu dole ispod kao podmeselu ona je vezana i za podne i za drugi namaze šta znači klanjati u prvo vrijeme Znači sad mi kažemo najbolji, najjeftalniji namaz je koji? Koji se klanja u prvo vrijeme namazku. Sad se postoje pred nas pitanje šta znači klanjati u prvo vrijeme? Tu postoje dva mišljenja. Većina uleme smatra da namaz u prvo vrijeme klanjati znači nakon nastupa namaskog vremena pripremiti se za namaz, znači ispuniti njegove uslove, uzeti abdest, obući se, doći u džamiju i klanjati. To znači u prvo vrijeme. Dok od šafija ne. Šafije kažu da namaz počne s čim nastupi vrijeme. Što bi po njima značilo da sve pripreme prije toga trebaš prije nastupa namaskog vremena obaviti jeste skontali e, razliku između ta dva. Znači, kod ovi, kod šafija, recimo, ti bi sad, da bi postigao taj fadilet i vrijednost klanjanja namaza u prvom vrijeme, morao bi šta sve pripreme za namaz obaviti prije. Pa onda čim nastupi, klanjaš. Ne smije tako odnije ako klanjaš sunnet prije toga ono što je propisano od poslanika, kao što je recimo sunnet i ovo ostalo, ali prije. Kod ovih, kod ostale, uleme kaže ne jer mi znamo ka, šta je dokaz za ove, kažu znamo mi da a ovaj namaz podrazumijeva sve to i pripremu i ostalo i šarijat nas nije ni zadužio ni s namazom, ni bilo šta u vezi s namazom prije namaskog vremena. Znači, tek zadužbe za namaz i obaveze u vezi s namazom nastupaju kad nastupi vrijeme. Da li tako ili nije? Znači, spada tu i abdes, spada tu i oblačenje odjeće i tako dalje. Znači, klanjati u prvo vrijeme znači kad nastupi vrijeme da se pripremiš, izašiš sve pripreme i onda klanjaš u tom vremenu. Ako to uradiš, klanjao se, smatra se da se klanju u prvo vrijeme. Hmm. Prvo je ispravnije mišljenje. Zašto? Jer obaveze u vezi s namazom ne mogu biti prije namaskog vremena, nego kad nastupi podne, tada nastupa ajet, o vjernice obavljajte namaz i tako dalje u džematu da. Znači Doćemo mi, nismo još došli do saba. Nema već da završimo s ovim, pa da sljedeći put idemo dalje. Jer ovo nam je već, govorimo dugo o vremenu. To je u vezi spodne. Imate li pitanja u vezi spodne? Nemate, a? i napišite i ikindija. Ikindija je najodobraniji nas. I po mišljenju većine ashaba, i drugih učenjaka ajet koji govori u suri Bekara hafidu ala salavati wa salati usta čuvajte svoje namaze a posebno srednji da je to ikindija čak dio mu fesira smatra da sura al asr gdje se kaže vol asri tako mi vremena tumače vel asri tako mi ikindije jer ikindija u arapskom jeziku zove se kako el asr što isto tako ukazuje na šta na njenu posebnost i vrijednost u čemu se odlikuje posebnost ikindije odlikuje se kako kažu učenjaci što je to vrijeme kad se uzdižu dnevna dijela Allahu Đelešanu kako se navodi u nekim rivajetima i odlikuje se što se u, na tom namazu mijenjaju meleci koji su s nama danju sa melecima koji su s nama noću. Znači spuštaju se i dolaze u vrijeme koje i kendije namaza. Dalje kažu učenjaci zašto je posebno baš Allah istako taj namaz da se čuva posebno van drugi namaza. Zato što je taj namaz u princip, taj namaz e, pada baš u vrijeme odmora ljudi. I ako primijetite, ljudi obično u svim kulturama i nacijama i gradovima i mjestima rade obično od jutra, pa neki rade od sabaha kao što je u islamskoj kulturi, neki rade od osam kao što je u zapadnoj kulturi. Ali uglavnom negdje tamo oko indijskog vremena svi negdje imaju nekakav odmor i prestanak radnog vremena. Jest, znači dođe i to je vrijeme baš odmora i zato napominje se baš to da se ne zapostavlja taj namaz zato što se tada odmara. A Allah najbolje zna. Od posebnosti i ikindije namaze i hadis koji je prenesen od poslanika Salasana vjerodostojno, da je posebno zaprijetio onome ko proda svoju robu lažno se zakljenući na posle ikindije namaze. Znači, lažno se zakleti. Grijeh je u svako vrijeme. Ali to što je poslanik posebno izdvojio i posebnu prijetnju uputio onome ko se zakune lažno nakon ikindije, ukazuje na šta? Na važnost i vrijednost. Od posebnosti ikindije, kaže Ulema, i to što nije dozvoljeno klanjati na file nakon nje. od posebnosti Kindije je i to što ima dva vremena. Prvo je vrijeme dozvole, a drugo je vrijeme nužde. i nije je dozvoljeno odgađati do vremena nužde. Pa koje je to vrijeme dozvole za ikindiju? Vrijeme dozvole za ikindiju <clears throat> je rekli smo kad počinje ikindija? I onda krene ka gore još. Znači, tada nastupa i Kindije. E, od tada, pa dok sunce ne požuti, dok ne postane ono blijedo, žuto, znaš, ono, kada, kada, to je vrijeme dozvole. Kontate to. A primijetili ste kad Kindija prolazi, pa ono, kad sunce naginje ka zapadu da zađe, pođe žutiti, blijediti i postane druga, mutno. Znači, do tada, do, do tog žutila, od, od, od kad sjenka postane za, dvije, za, za, za krene ka gore nakon te jedne dužine, pa do žutila sunca, do pojave naginjanja ka zapadu, to je vrijeme dozvoli, kada je dozvoljeno klanjati a nakon žutila do zalaska je vrijeme nužde i kažu učenjaci nije dozvoljeno grešanje ko odgađa to vrijeme znači šta znači vrijeme nužde znači tada mogu dozvoljeno je do tada odgoditi ikindiju samo onima koji su opravdano to izostali kao što je recimo žena koja je imala hajz nifas, onaj koji je spavao recimo ili onaj koji je u nesvijesti bio i tako dalje Šta je dokaz da se ikindija ne smije odgađati do toga? Dokaz je hadis koji je prenio Imam Buhari u svom sahihu u kojem je poslanik sa Seleme rekao kada je vidio čovjeka da klanja kada je sunce požutjelo. To je namaz munafika, to je namaz munafika. Čekaju dok sunce krene ka zalasku, potom skljucaju, znači bukvalno se spominje, puta ponovio? Ali... E, tri puta ili dva puta nisam siguran. Znači, ponovio je to više puta i onda je rekao čekaju dok sunce ne krene ka zalasku, pa na brzinu sklanjaju četiri rekata na kojima veoma malo spominju Allah. Znači, da, da, da je u to vrijeme dozvoljeno odga, do tog vremena dozvoljeno odgađati Kikindiju, ne bi poslanik to rekao da je to rabota munafika, ali tako ili I pokudio je tom pokudom, znači da samo na brzinu splicaju četiri rekata i da samo malo Allaha spominju na njima. E, hoćete me prvaciti?